Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. lako. Anchetatik Nafarrora Euskal Irratietako eta Antxeta Irratiko entzule guztiei. Hau, Antxetatik Nafarroara saioa da. Zer modu zaudete zue guztiok, bueno, ostirala da horrek esan nahi du, eh, ordu gutxi falta direla asteburua iriz dadin, ordu batak joberri dute, eta jarraian antxetatik Nafarroara egingo dugu jauzi. Zer Javier Martínez Antoñana Nauzue eh, eta gogoratu, eh, Ordubiak eta Amarretan bueltatuko naizela bebidasoa eskualdeko kirola aztertzeko Juan Pedro Arokarene lankidearekin batera, Janpegarokaren erekin batera, bueno, bakoldo nagusiaren iparro ratza saioaren ostean izango den saioan. Besterik gabe, Javier Martínez Antoñana de Antoñana Nauzue eh. eta aurkezpenak eginda, bueno, ba, gaurkoan zein gai jorratuko ditugu? Urrengo hauek askotariko gaiak jorratuko ditugu gaurko antxetatik Nafarroara saioan. Urratxe zurratxen gero eta gertuago ditu Nafarroko gobernuak 2008 eta hogeita birako aurrekontuak PSNek eta gero aibaik aurrekontuen inguruko akordioa itxi dute dagoeneko aurre proiektua asteazkenean aurkeztuko dute EH Bildurekin bilerak ba, bide honetik duaz bihar dute irugarren bilera. Hori parlamentuan kalean Nafarroko gobernuari eta alderdi politikoei pentsio duinak bermatzea eskatu diete. azaroaren bost, sei eta zazpian espetxen aurkako topaketak ospatuko dituzte lizarran. Udalen arteko desberdintasun ekonomikoak ezabatzeko akordioa lortu dute gobernuek eh, kideek eta EH Bilduk. abiatu da errigoraren kanpaina berrian afarrako hegoaldean auzolanez Euskarari bultzada bat emateko. Suizidio asmoak, gora gindu azken urtean nafarrako ikasen artean. Eladien diaie, mogoratu dute, arrotxapean bere eriotzaren bosgarren urte hurrenean. Zerratzeko kirol itzorduak eta bueno, ba, itzordu kulturalak ere aintzat izango ditugu gaurko saioan. Bueno, ba, hori guztia kontuan izanik, eman diezaiogun hasiera ba, gaurko saioari. zen Ekaitzorrek Segundutan Eraik ez duen putzu sakon hartan Bakarrik zaude Mamuak loratutako italetan dira albokoak Itxuzurekin jaio ziren guztiak Zuntxitu zituen Ekaitz hori erreko duzu Ta zute beltzak ale gengo du Txuri beltzean zeuden Bizipenak bukatu dira Jeikizak ez da segi aurrera santidan Abenduko egun argitxu batean Eta orain Amaieran Elkarrekin gaude gure belardian Zuntxitu dituen Ekaitz hori erreko duzu Ta zute beltzak alde egingo betean zeuden Bizipenak Tu dira jeikiz daitez da aurrera lamiaken, lamiaken eskutik hasi dugu gaurko saioa eta jarraian, bueno ba, aktualitate gordinara igaruko gara. Adostasun giroa da aurrekuntuen negoziazioan urratxe zurratx, bueno, ba, gero eta gertuago ditu Nafarroko gobernuak 2008 birako aurrekontuak, PSNek eta gero abaik aurrekontuen inguruko akordia itxi dute dagoeneko eta aurre proiektua asteazkenean aurkeztu zuten EH Bildurekin bilerak bide honetik zela aitortu zuen bueno, ba, gobernuko bozera maiak, ez bai da eragin duten puntuak izan dira PSN eta geroa bai gobernukideen artean 2000 eta hogeita birako aurre kontuen osatzeko negoziazioetan. Baina gobernu barruan konpondu dituzte zaratarik eragin gabe. Aurre proiektua eginda babesa ba, bilatzea du urrengo pausua gobernuak, gutxiengoan oposizioaren baiezkoa edo abstentzioa ezinbestekoa baitu. Kasu horretan, badirudi aurreko bi urtetan bezala, ba, desadostasuna gaindituko dituela EH Bildurekin akordioak lortzeko. Navarra suma ekoaziotik alden du da, ostiralean bilerara deitu zituen gobernuak oposizioko bialderdiak eta eskuina ezen bertaratu. EH Bildurekin berriz, hasi diren edukien gainean hitz egiten, bialdeak baikor agertu ziren, bileraren ondoren EH Bilduko Adolfo Araizek adostasun giroa nabarmendu du eta azaldu du zenbait gaietan sakontzen hasiak direla. Bueno, Anafarroko gobernuak nabarmendu du gertutasun handia dagoela zenbait gaietan beste batzuetan jarrera kurrunagoak da daudela dio, baina, bueno, ba, hortxe da, eh? beraz, eh, adostasun giroa mantentzen da ba, bueno, aurre kontuen negozazio barnean. Ez du lan errez izan PSN, eka eh, etxe bildurekin akordioak egitea alderdi barruan, baina horiek ere gainditu dituela ikusi da asteburu honetan. Nafarroak aurrera egiten du lelopean PSN, ba, amabigarren biltzarra egindu iruneko baluarte batzar jauregian eta adostasunean eta gehiengo sozialaren alderdi gisa agertu zen PSN azken txosten politikoan. Ez usterik gabe, Maria Txibite berriro ere hautatu zuten idazkari nagusi, botoen euneko laurogitamazazpik akotx hogeitabi Lortuta. Bueno, ba, gobernuk iden artean gutxi dira. Azkenaldian kritikak eta akordio, ba, programatikoaren eh, sinatzaile den eskerrak ere ereduaren de defentsa egin du asteburuan koalizioko Kide den esker batuak berritze ekitaldia egin du eta Carlos Guzman, koordinatzaile nagusi berriak, Marisa de Simonen lekukoa hartu du. Itzaldian egungo Nafarroako gobernuari sostengua ematen dion akordio politikoa garatzeko konpromisoa berretsi zuen. Foru esekutiboak pandemiaren unerik gogorrenetan egindako kudeak eta ona baloratu zuen. Baina, bizkortasun handiagoa eskatu zuen akordio pragmatikoa betetzeko eta ezkerretik sakontzeko. Bien bitartean akordiak bete behar direla, oartarazi die geroa baik, ba gobernuko kidei. Koalizioko gobernuen ereduaren aldeko konpromisoa agertu du geroa baik, parlamentuan aldaketaren gobernuaren eredua defendatu du alderdiak, PSN aldiz duela bi urte hasitako bidearen aldeko apostua berretsi du. Maria Txibiteren berri izendapenak erdigunera ekarri du PSN egungoko egungo Nafarroko gobernuaren egituran eta gaur hauteskunde kutsua hartu duen adierazpenean ba ohartarazpena egin nahi izan dio geroa baik PSNeri koalizio gobernuaren ereduaren aldego konpromisoa agertu du Maria Solanak, baina gobernuak aurrera egin egingo badu, ba, akordio pragmatikoa bete behar duela adirazi du. Eskumenen eh, transferentzia egin dadin edo Euskararen legea bete dadin eskatu dizkio besteak beste, solanak gobernuari. Aurrekontuetarako aurrea akordioa itxi dute dagoeneko gobernukidek eta zentzu horretan aldiz bapozik agertu da gero abaiko parlamentariak. Sozialistak aldiz, lidergoan mantendu nahian une itxaropentsua bizi dutela agertu dira kazetarien aurrean, gobernukideek egindako kritikak aipatu ere egin gabe, duela bi urte eta erdi, hasitako bidearen aldeko apostua berretsi dute zuzendaritza federalak eta militanteek Ramon Alzorri zen iritziz. Navarra sumak aldiz, uste du botuak alduko dituela pesenek egungo ereduarekin, EH Bildu zuritzen ari delako. Aurrekontuen inguruko akordioekin txibite gezurtitzat salatu dute, eta mozio bat aurkeztu dute Nafarroako eta Espainiako ba, gobernuei eskatzeko ez dezatela EH Bildurekin akordiorik egin eta gaitzesten ez duen bitartean. Hala ere, gobernuari akordio programatikoa urratzea egotzi dio eskerrak segregatzen duten ikastetxeetan, itunak mantentzeagatik. Ikasleek sexuaren arabera banatzen dituzten ikastetxeei finantziazioak entzeko eskerraren proposamenaren aurka azaldu da e, gobernua. Eskerra etxituta akordio pragmatikoa urratzea egotzi dio esekutibari. Ikastetxeen finantzak eta publikoa arautzen duen araudian parrafoa atkentzea proposatu du eskerrak ikasleak sexuaren arabera banatzen dituzten ikastetxeak finantziazio publikotik at utzi nahi dituzte eta horretarako gobernua itunak baluzatzeko duen aukera ezabatu nahi du legetik. Gobernua ez dago ados, uste baitu neurri bermatzailea dela ikasleentzat eta ez dela komen ikasle horiek matrikulatu zirenean zeuden baldintzak aldatzea. Ikasleak sexuaren ideologiaren edota arrazoi ekonomikoaren arabera banatzen dituzen ikastetxekin itunak ekiditiko neurriak hartzeko konpromisua hartu zuten akordio programatikoan PSNek geroa baik alduguk eta ezkerrak puntu hori urratzen ari dela, uste du ezkerra. Geroa bai, ez da hain izan, baina zalantzak ditu gobernuak, haren iritzia argudiatzeko erabili duen txostenarekin. Galdera bat erregistratu dute gaur, mai eta eledunen batzordean, eta osoko bilkuran erantzun beharko du Nafarrako gobernuak. Parlamentu kontuekin bukatzeko, denek kaixo eta agur esatea jakitea, ba, bizikidetzarako kaltegarria deritzo sumak. Euskararen bigarren plan estrategikoaren zirriborroak Euskararen ezagutza minimoaren unibertsializazioa lortzeko aukera jaso izana kritikatu du eskuineko irukoak gobernuak dio asmo ez dagoela exekutiboaren planen artean, Nafarroko Euskararen bigarren plan estrategikoaren zirriborroa ikusgai dago herritarrek ekarpenak egin ditzaten Navarra suma arduratu du, ardura, arduratuta dago dokumentuak onakoa jasotzen duelako. Euskararen ezagutza minimoa unibertsalizatzeko aukera eh, aztertzea eskolartzearen bitartez. Eskuineko koalizearen zat baizikidetzarako oso kaltegarria litzateke jakitea Kaixo eta agur esaten. Iñaki Iriartek egin zituen adierazpenak. Yo imagino que, a Bildu pues, le hará una ilusión bárbara que todos los niños y niñas de Navarra pues aprendan a decir Kaixo, agur y algunas cosas más. Supongo también que esa universalización del conocimiento de euskera pues también serviría para, no sé, colocar a mucha gente como Iracasles, que igual, pues no sé, es a lo que aspira en el fondo todo buen nacionalista. Pero esto que euskera obligatorio, ¿qué es lo que están planteando en el plan? Bueno, Maria Etxibite, Nafarroko presidenteari gaiaren inguruko galdera egin zioten parlamentuan, presidenteak argitu du ez dagoela esekutiboaren planen artean ikasleria guztiak minimo bat ikas dezan derrigortzeko hezkuntza bitartean. Nahi duenak, egin dezakela, zehaztu du, ez dela derrigorrezkoa. hori parlamentuan, kalean Nafarroko gobernuari eta alderdi politikoei pentsio duinak bermatzea eskatu diete. Iruñarriko pentsio duneen mugimenduak deituta, bueno, ba, protesta bat egin zuten Nafarroko gobernuari eta e, alderdi politikoei pentsio sistema publiko eta duina bermatu zezaten eskatzeko. Martxa bukatzerakoan, poliziak hainbat manifestari identifikatzen saiatu zen eta tentsio uneak ba, sortu zituzten kapitalismo! Gau, Nafarroko gobernuaren eta foru parlamentuaren aurrean, manifestatzen ari gara. 2 mila hogeita bateko pensioen erreforman, sartuteko, sartutako murrizketa berrien, eta pensioen sistema publikoaren privatizazioaren aurkako jarrera aktibo eskatzeko. Mila no ez ez kapitalismo! Las pensiones se defiende! Sistema público a bermatzeko beharrezkoa da 2000 eta mar, Reforma eta reforma Kalitatezko enplegua sortzea, mila euroko gutxineko soldata ezartzea eta lanaldi murrizketa. Lana eta berastasuna banatzeko Ah, mobilizazio batetik bestera. Zaroaren bost, sei eta zazpian espetxen aurkako topaketak ospatuko dituzte Lizarran. Tatu Express izeneko ekimena aurkezteko, pasaden asteburuan iruñeko espetxera ba, txirrinduan martxa bat egin zuten. Zaroaren bost, sei eta zazpian Lizarrako sugarra gaztetxean espetxen aurkako topaketak egingo dira. Asteburuko aurkezpenean izan ginen. Makume e, eh, boiera eta trans talde bat gara, eta egin dugu bizikleta martxa bat espetxera joango dena Iruñeko makrokartzelera, ba pizka bat salatzeko e, espetxeek eh, duten eh, eragina mundu honetan ez zaigula gustatzen, ez? Azkenan errepresio aparatu bat bezala erabiltzen da eta erreinsertzio hori esote zaiona, ez? Ba, emango zaiona gizakiari edo horregontza gero delitu bat edo zerbait egin eta gero, ba hori berez ez du funtsa, ez? Ez du Eta ba, horren kontra egiteko, bai, espetxe, espetxeen kontra gaudela adierazteko, ba, hemen iruñerrian daukaguna hau da, eta egingo dugu bizeta martxa bat arañon, ba, pixka bat beraiei ere bai adierazteko ba, elkartasuna, ez, kalean ere bai gaudela ba, hori, ez garela, ez dugula e, hartuko beraiek besarkatu arte, ez, eta, bueno, ba, espetxeak apurtu arte edo... Abajo los muros de las prisiones! Abajo los muros! ¡Bendiciones! Zaroak bose izazpi han, e, lizarran eginen dugu tatu zirkus bat, tatu porpresas izena duena. Eta bertan dira egiten da asteburu osoko egitaragua. Itzaldiak, e, eh, tailerrak, kontzertuak, eta baita beste espazio batean egiten da e, gorputzaren moldaketa baten bidez, ez, e, ekonomikoki ateratzen den diru guzti hori, joaten da espetxean dauden e, pertsonentzat. Gure kasuan, e, emakumeak, boierak edo transentzat izanen da. Eta tatu zirkus izena du, bat tatuajeetan edo gorputz moldaketa hori, tatuajeetan, pirsinetan, e, bueno, pelukerian, eraldaketa bat sortzen ez, ba, horren hortik ateratzen da dirua joateko espetxetara. Imogena me da ba, dugu eh, emakume eh, goiera eta eh, inguruan, gehien bat, ba, beraiek eh, azkenean ez daudelakoan bisibilizatuak, E, eh, gero espetxean ere bai badaudelako eta beti daukagu ere bai el rol ez, ba, bueno, patriarkatu honetan rol de edo eta espetxean dauden pertsona hauek ematen du ez direla existitzen, ez? Espetxa bakarri gizonezkoak eta ez da egia, emakumezkoak ere bada daude. Ere bai dute politika berdina, jasatzen dituzte berdina. Eta bai, emateko ere, eta, ba, bai talde ez misto bat gara, eta emakume boiera eta bueno, feministak, ez, transfeministak, eta beraiekin bagaudela, ez, kontuan izateko beraiek, eta ez daudela bakarrik. Ba, udalen arteko desberdintasun ekonomikoak ezabatzeko akordioa lortu dute gobernuak, kideek eta EH Bilduk. Nafarroko gobernuak PSN geroa baik eta EH Bilduk aldugu eta ezkerrak, bueno, ba, hau da, Navarra suma ezbeste parlamentuko talde guztiek, udalen finantzazio eredua aldatuko duen akordioa sinatu dute, helburua udalen arteko desberdintasunak ezabatzea izango da. Iruñak, Bueno, ba, bat kakotxe zazpi milioi gutxiago jasoko ditu, baina iruñerriko udalek uneko amalau milioi gehiago. Iritsi da, lehenengo akordioan, Afarrako gobernuaren eta ba, ura barrutik eta kanpotik babesten duten taldeen artean. Datorren urtean udalek diru gehiago izango dute eta gainera beste modu batera banatuko zaie dirua. 2000 eta hogeita bian, udalek berreun eta iruro milioi euro izango dituzte, aurten baino amasei lau milioi gehiago. Alderdiek konpromiso hartu dute, zenbatekoa hori urtero KPI gehi bi euneko bia igo dadin. Eta gainera, hogeita mar milioi inbertituko ditu urtero gobernuak Nafarroko herrietan zerbitzuak eta azpiegiturak hobetzeko dirua banatzeko sistema berri bat egiteko eskatu diote, ba nupeko aditu talde bati eta adostutakoaren arabera biztanle kopurua pobrezian bizi den herritar kopurua 65 urtetik gorakoen kopurua hirigintzaren azalera eta udal barruko herrien sakabanak eta kontuan hartuko ditu eredu berriak. Finantzak eta eredu berria bidezkoa solidarioa eta nahikoa da, Bernardo Ziriza lurralde koesiorako kontseilariaren esanetan udalerri eta kontzejuentzat. Gobernu barruan PSN pozik azaldu da emaitzarekin, baita geroa bai ere, gobernutikai at ba oso garrantzitsutzat jodu akordioa EH Bilduk ere. Alderdi independentistaren ustez, ba aurreko sistemak udal batzuk zigortu ditu eta hori konpontzeko bide bakarra eredua aldatzea zen. Gobernua eta EH Bildu aurrekontuen negoziazioan aurrera egiten ari direla nabarmendu du akordioa Adolfo Araizek. Gaur dute aldeek e, ba, urrengo bilera eta badirudi horretan ere akordiotik gertu daudela. Eredu berri hori egungo finantzaketa sistemak eragiten dituen lurralde desberdintasunak zuzentzen hasiko da, horren ondorioz, mila biztanletik berako Nafarroko egun da laurogeita bederatzi udalerriek hogeita seik zazpi milioi euro jasoko dituzte datorren urtean finantzatzeko. Egun ekitaldian baino euneko amabost gehiago. Mila eta bat eta bost mila biztan leharteko irurogeita bi udalerriek berrogeita emesortzi gakotx bi milioi, bi mila eta hogeita batean baino bederatzi gehiago, bost mila eta bat eta hogeita bost mila biztanlearteko leharteko emeretzi udalerriek irurogita amabi milioi gaur egun baino, amairu, euneko amairu gehiago. Iruñea izango da gutxiago e, jaso duenetako bat, bat kakotx zazpi milioi gutxiago jasoko du, gita sei milioi orotara. Iruñeko udale jasotzen zituen, bueno, bat kakotx zazpi milioi euroak egizi barrek eh, jasoko ditu, 6 kakotx bi milioi euro jasoko ditu, bat kakotx, eh, bat kakotx bost milioi euro gehiago. Adolf Araiz, EH Bildu, koalizioko Nafar parlamentarioarekin izan dira. Eredu batetik oraingo eredura, hor aldaketa eh, batzuk egon dira, baina gure ustez aldaketa, ba, aldaketa horiek onurak dira, dudarik gabe, eta bai azpimarratu nahi ditut eh, azken urte hauetan, eta, bueno, ja, mm, critico a Sirene arazo batzuk eh, udal finantziazioari dagokionez. Alde batetik, bazegoen e, desberdintasuna trato desberdina jaso e, zituzten e, udalek, udalerriek e, eta batez ere onura bat zegoen eta onura hori zen beti e, Iruña Iruñeko udalarentzako. Baina gainontzeko udalek e, bueno, erabat desberdina zen tratamendua eta desorekatua. Bestaldetik planteatzen planteatu izan da ez zegoela irizpide objektiborik eta e, dirua batez ere ohiko transferentzietan erabiltzen zen e, formula nola baita e, zaharkituta e, eh, zegola hori esan dugu behin eta berriro eta horregatik eh, falta edo bota faltan ziren ziren irizpide hoiek. eta irugarrendik faltatzen ziren zerbitzuak baloratzerakoan baita modulo objektiboak zerbitzu batzuetan eta e, hori e, bueno, ikusi dugu eh, erreforma honetan edo lortu den e, finantziazio sistema berri honetan konpondu dela. Beraz, eh, lanari eskari izan da eh, posible lortzea horrelako akordioa, lana alde, alde batetik gobernuaren aldetik eh, barkatu eta bestaldetik gure talde parlamentario etatik, ba, bueno, hor trukatu ditugu proposamen desberdinak, e, kasu honetan e, kostatu da azken momentuan, e, azken hitza ematea, hor zegoen traba bat eta zen libre determinazio egiterakoan, udalek e, gu planteatzen genuen libre baldin bazen udal bakoitzak ja adin nagusikoa eh, zela eta erabaki beharko zela do askatasun osoa izan beharko zuen horrelako e, gastu hoiek eta inbertsioak e, finkatzerakoan. aldatu zabiatu da. Herrigoraren kanpaina berria Nafarroko hegoaldean auzolanen euskarari bultzada bat emateko herriak egiten du herria lelo hartuta 2021 bateko Nafar hegoaldeko usta euskarari puzka kanpaina abiatu du Herrigorak ablita zen. Urriaren hogeita tik azaroaren 11 luzatuko den auzolan ariketa erraldo honetan Nafarroa hegoalde eta herrialdeko produktuz osatutako hiru saski eskainiko dira eta horien balioaren euneko hogeita bost zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Haundia da, egiten ari garen apuntoretan, hemen neundak lagun kutsak osatzen, kutsa bat, gauen ba, balioaren eguneko eta gusta zuzenean, Nafarroko herrialde, herrialde eta egualdeko uspagitzara bideratzen dira. Eta emaitza, biztan daude. 2008an hasi ginen, hau guztia egiten. Bueno, asko ematen du, baina eun mila kutsa banatu dugu dagoena, dagoeneko. Eta horrek esan du, milioi eta lare mila eurotik gora, invertitu izan dira, dituzun ere, Euskal Gizaren alde guztiko ditu guztia Euskararen emaria Batzuetan esate zuten ezinezkoa zela Herribera, Euskara eta helikadura burujabetza eta nekazaritza bat egitea horrek demostratzen du baietz, eta gainera oso oso arrakastatua izan daitekela. Eta hori guztia, hausolanari, herrilanari, esker. askotan biakatzen gara konsumitzaile utxak. Baina egiten ari garenaren esker gu protagonistak izan daitezke. Nazio mailan egin den urteetan zehar egin den hausolanik haundiena praktikara eramaten. Iragana azken aldian suizidio asmoak gora egin du. E, eh, Nafarroko ikasleen artean berrik askarra da honakoa, elkar bizitzarako saiak pandemia ostean bere buruaz beste egin nahi duten edo ideia hori buruan duten ikasleen gorakadaz ohartarazpena egin du. Laguntza programa zabalduko da bigarren hezkuntzan prebentzio moduan ikastetxetan gune seguruak sor daitezen. Bueno, ba, egoera kezkagarria jatzen dute, eskuntza departamentuko elkarbizitzeka elkarbizitza saieko ardu edunek, koronavirusak markaturiko bigarren ikasturte honetan, goruntz egin dute nabarmen, bere buruaz beste egin nahi edo ideia hori buruan duten ikasleen kopurua. Alaxe azaldu zuten, bueno, ba, e, irunean laguntza programa azaltzerako lan saioan. Itzial, itziar irazabal, karbizitzarako laguntza programa e, bueno, bizitzarako laguntza saileko departamentuko arduradunak honako hau azaldu zuen. Ditugu kasu asko eta bueno, mm, tematika ezberdinak ditugu, ez, kontemplatuta gure estadistiketan. Baino bereziki orain e, puntan dugun gaia bada e, suizidio saiakerak e, hor e, punta puntan daukagun gaia bada. Eta ez aldi zain beste, beste urte batzutan bai hor goiko partean edo punta horretan bagenituen jazarpen eta ziberdiazarpen kasuak eta orain esaten dizuedan bezala zoritxarrez gorakara e, nabaria eta oso kezkagarria sumatu izan dugu e, suizidioaren gaiarekin erlazionatuta. Eta hain zuzen ere, esaten dudan bezala, ba, hau da prebentzio programa on bat, ba, horrelako egoerak edo gertakariak e, saizteko. Laguntza programak ikastetxe guztientzako ba, hezkuntza komunitateari eragiten dio, norbanakoaren ongizatea bilatuz kolektiboaren onerako prebentzio, lan bat da, irazabalek azaldu zuen moduan. Baino, maletin, osa, laguntza programa, badauka, bueno, osatuta dago maletin batez, eta maletin horretan dinamika asko eta oso ezberdinak daude. Orduan, azken finean, horiek daude bideratuta e, entzutera, hau da, e, babestera ikaslea. Orduan bai, erramintak suizidioari buruz hitz egitea e, ez dugu bilatzen, baizik eta e, norbaiti olako e, ideiaren bat, noizbait, pasatuko bolitzaio burutik, ba, aizu jakin dezala, baduela norbait edo espazioren bat edo personaren bat, ba, berarekin egoteko eta laguntza eskatzeko, ez? Hori da. Horain arte laguntza programa lehen hezkuntzan aplikatzen zen, batez ere jazarpenak eta bulina aurretia egiteko egoera kala behartuta bigarren hezkuntzara zabaldu dute eta atzo ikastetxe eta instituto, institutoetako ba, orientatzaileei egin zitzaien aurkezpena. aktualitate gaiekin bukatzeko. Eladi endia gogoratu dute arrotxapean bere eriotzaren bosgarren urte urrenean. Bost urte pasa dira Eladi endia senegaldarra Espainiako poliziaren eskuetan zegoela hil zela, kasua oraindik argitu gabe dagoela salatu dute, bere senitarteko eta lagunek Africa United eta SOS arrazakeria taldekin batera. Ekarteratzea egin zuten endiaileren atxiloketa izan zen toki bertan egia, justizia eta erreparazioa, oiko aldarrikapena gure herrian, batez ere estatuaren partetik izandako jazarpen errepresio erailketa eta gatik. azkenetarikoa duela bost urte gertatu zen, arrotxapea auzoan poliziak eh, atxilotutako eladi endia jeren eriotzaren kasua. Atxiloketa bortitza izan zen, kalez jantzitako hainbat polizia bota zitzaizkion gainera, hendiaiek esku, bueno, esku burdinekin lotuta, konortea galdu zuen, arrastaka furgoneta batean sartu eta komisaldegira eraman zuten Espainiako poliziek eta ez zuten hospitalera eraman txintxilla kaleko komisaldegian hil egin zen. Astelenean Afrika Unitedek eta sozarrazakeriak deituta elkarretaratzea egin zuten eladi endiaie atxilotu zuten tokian. Bertan izan ziren ere lab sindikatuko kideak eta EH Bilduko iruñeko zinegotziak ere. Ikerketa sakona eskatu zuten bertaratutakoek gertura, gertatutakoa argitu dadila eta endiaieren eriotzean baizan daitezkeen arduradunek zigorra jaso dezatela. Kezkatuta daude, Senegaldarraren familiak ez duelako kasuaren gaineko informaziorik. Jaso ez da kalte ordainik ere. Iruinean, lanean, ari zen eladi, bere familia aurrera ateratzen saiatzeko. Eskaletan futbolarekin hasiko gara izan ere osasunak eh, atzo, bueno, asteazkenean Real Madriden aurka jokatu zuen, gaueko bederatzietan eta utxean bukatu zen neurketa bolada bikainan jarraitzen du osasunak, etzituen iru puntuak lortu, baina Santiago Bernabeu zelaitik, bueno ba, utxean, eta puntu batekin bueltatu zen Nafarroara bertaratutakoek, unbat eh, osasuna zalek, ederki gozatu zuten jagoa arrasateren Bueno ba, taldearekin neurketa bukatu eta gero jago barrasatek, honako hau adirazi zuen neurketaren arira. Gozu, hau pore gozu, ez da urtero puntuetan olako zelaik gatz baten, eta gainera ba, lan asko inda gero jaso dugun sari bada, orduan ba, ba posbikoitza, ez? Ba, gaur eh, hankak nahi zen dugu Paule lehen ze olako talde baten kontra gora juten mazak guztete jaku gora juti eta bizkarra baina eur edo jokalarisek, espazisora, eur pasadorikin, guztot horra aukera gitxik egun gizela emaita bate eh, lortzeko, eta bloker time baten defendi dugu, egizia da atzin sartu gaitxu bai momentuz, eta idei pixkat izan ez, gero hiru lau pase juntau, sakontasune bilatzeko, behin indogu bakarrik, oso ondo indogu eta pena bat izan daba, gola ez eitxe aukera horretan. Bueno, izan heldutasun eldutasun puntu bat eh, lortu dugu lebe bai ez, porrot horretatik e, eh, ikesin dugu be bai, gero egixe da, emaitza hona lortzen dozu nien, ba, bueno, motxilan bepiso gitxia daukezu, eta horreke, eh, ba, bueno, eragin eduke burun be bai, eta momentu honin heldu ginen bilarreala gaur bai, baina, bueno, nik uste dut, eldutasun puntu bat bai erakutzea, bela, taldik bi zelaik gatz hauetan e, lau puntu atateko. Bizelaia aipatzen ipatzen zituen jago arrasatek, bilarraren aurka irupuntuak irabazi zituen, edo lortu zituen osasunak eta azte azkenean, bueno, ba, Santiago Bernabeun, berdinketarekin lau puntu, erdietxi ditu, azkenengo, bueno, ba, etxetik hanpo egin dituen bi bisitetan. Asteburuan ere jokatuko du Osasunak berriro ere etxetik kanpo eta talde handi baten aurka Osasuna Sánchez Pizjuan zelaian ariko da Sevilla aurkari duela. Lopetegiren taldea sendo dabil zelkapenean, baina zerbait erakutsi baldin badu Osasunak memorial honetan etxetik kanpo bikein jokatzen duen taldea dela eta sasoi betean dagoela. Neurketa larun batean lauak eta laurdenetatik aurrera jokatuko da. emakumezkoen osasunak atletik beren aurka garaipena erdietxi ondotik liderarik ikola puntutara da, denboraldi ona ari da egiten kakun maintzen taldea, momentuz ez dute neurketarik galdu eta horrela segitu nahiko dute. Astebeteko altxeden aldiaren ostean urriaren hogeita maikan bueltatuko da emakumezkoen bigarren maila hau lehiatzera. Bueno, ba, Zerro del Espinon egingo du, orduan, Atletico Madrid beren aurka igandean zeilkapenean zeigarrena da talde darra, amar puntu batu ditu liga hasiera honetan. Tudelanok pasaden asteburuan Extremaduran berdink eta eskuratu ostean Leongo kulturala jasoko du tutera iriko zelaian herriberakoak eh, garaipena eskuratzeko behartuta daude, bi puntu baitituzte zelkapenean eta jeitxera postuetatik irteteko postuak ba zazpi puntutara dituztelako neurketa larun batean bostetan izango da bestetik, Kluba Kirol Sozietate Anonimo bat da dagoeneko eta presidentea Alejandro Girardi da Javier Marco presidente ordea izanik. Bueno, ba, bertan akzio duen berri bat sartzen da, Victor Bibes enpresari txiletarra, bazkide estrategiko gisa, klubaren zati bat garatzea bilatuko duena, lehiakorragoak izateko, erosketa berriak lagundu ahal izateko. Atzo azaldu zutenez, asmoa da, ba, Bibes klub, eh, klubari diru sarrera berriekin hornitzea, Ba, alderdi komertzialaz arduratzea. Bueno, bazkide berriak erakartzeko eta jokalari berriak fitxatzeko ekintzen arduraduna izango da mandatari berriak. Bigarren federazio maian sei talde nafar dira eta noak hauek izango dira asteburu honetan jokatuko dituzten neurketak eta aurkariak Ade San Juanek txitik kanpo jokatuko du tropezonen aurka mutilberak Burgos promesa taldea jasoko du mutiloan Osasuna bek eta esportek iruindarren eta tafaiarren arteko derbia jokatuko dute, izarrak getxoko arena sartuko du eta azkenik ardoik txetikanpo naseraren aurka jokatuko du. Zelkapenean, mutilbera eta osasuna be, zelkapeneko bigarren eta irugarrenak dira, urren ez urren, amazazpi eta emezortzi punturekin, izarra jetxiera postuetatik kanpo zelkapeneko zazpigarrena da, eta jetxiera postuetan ardoi, ade San Juan eta Peña Sport daudea. Azken horiek, sei bost eta lau puntu dituzte urren ez urren. eskubaloian anaitasuna bolada bikainean dabil, bosgarrena da zelkapenean eta pasaren jardunaldian puente genil taldearen aurka amairu golengatik irabaziostean berriro ere eskubaloiaren katedraldean anaitasuna kiroldegian morrazoko kangasen aurka jokatuko du neurketa larun batean lautan izango da. Emakumezkoen zilarrezko maian gurpea beti honak elgoibarren aurka jokatuko du eta elbeti anaitasunak eta lagunakek elkarren aurka jokatuko dute iruñerriko derbian. Pilotan, Laso, Peio Etxebarria eta Altuna irugarrena eta eskurdia izango dira, lauterdiko txapelketako finalerdiak laupa hartaidetatik iru nafarrak izango dira, hain zuzen ere, Laso eta Peio etxeberriaren arteko neurketa iruñako labriten jokatuko da, bihar bertan bestetik eskurdiak eta Altuna irugarrenak gazteizko hogeta pilota lekuan jokatuko da. Jokin Altunak lortu zuen finalerdietako azken txartela astelenean, e, eh, finala ordenetako ligaskako amultzoko irugarren eta azken jardunaldian oinaz bengoetxean mendean hartuta hogeita bi eta zazpi. Altunak garaipena erdietsi zuen elordiren aurka, hogeita bi eta mazazpi, final horretenetako ligaskako lehen jardunaldian, eta galdu egin zuen peio etxebarriaren aurka hogeita bi eta emezortzi, babigarren jardunaldiko norgeiagokan. Bestalde, Joseba Azkurdiak irabazi egin ditu finala ordenetako neurketa guztiak lasori hogeita bi eta bederatzi, urrutiko etxeari hogeita bi eta amabost, eta jakari hogeita bi eta hogei. Peio Etxebarriak bengo etxea hogeita bieta sortzi eta altuna hogeita bieta emesortzi mendean hartu zituen finala urdenetako lehen bi jardunaldietan. Eta zeilkapena eskuratu zuela, bueno ba, galdu zuen elor diren aurka, hogeita bi eta amabos jokatutako irugarren jardunaldiko norgeiagoka. Eta na, kirolekin bukatzeko. Nafarroak, Espainiako hogeita bat urte zazpiko beisbol txapelketa irabazi du. Urriaren hogeita batetik hogeita laura bitartean, hogeita bat urte zazpiko Espainiako selekzio autonomikoen txapelketa jokatu zuen Asturia zen eta Nafarroako selekzioak irabazi zuen aragoiko selekzioa mendean hartuz. Bueno, ba, kanporak eta ia orbain gabe batzuen ondoren, ba, garrantzirik gabeko partia batean Madrilgo selekzioarekin aurka galdu ez bazuten, ba, aragoiko selekzioen aurka jokatu zuten finala. Nafarrak nagusitu gelditu ziren hasieran, baina Aragoiko taldeak hasierako markagailua berdin du zuen. Aurrerago Nafarrek aurre hartuko zuten berriz ere garaipena eta torneoa etxera eramateko. fake Begging I kultur tarteari dagokionez. Ostiralero bezela Maia Muruagaren eskutik kultur kronikaren txandarekin irekiko dugu kultura albisten tartea. Gaurkoan modus operandi taldearen berri emango digu. Abeslariaren ahotsa ezaguna izango duzu eziur aurretik betagarri eskataldean aritu baitzen. Modus operandi taldeak dantza gaitezen hilarte, babigarren diskoa plazaratu du eta disko berri oniburuz buruz Maia Muruagak. Aurrera. Eman bidazu zure irria Eta hemen txedaukaku Egun berrian Dantza gaitezen hil arte, izenburupean hamar kantu bildu ditu modus operandi taldeak taldearen bigarren lan luzea da, eta talde edo proiektuaren buru den Iñaki Ortiz de Bilalbarekin mintzatuko gara gaur dizka honen nondik norakoak. biltzarren kaixo, harratxaldean. Zer moduz? Ongi, ongi tazu. Bueno, primeran hemen, iparraldean beti plazerrez etortzen gara. Bai. Erronka berri. Bigarren diska plazaratu duzu bi urteko epean mm -hmm. eta esango du garai zai hauetan gainera e, eh, komplikatua izango zela, ez? E... Oso, komplikatu oso. E, eh, Gia zan e, ez genekien e, diska aterala ez, azken momentu arte, egon ginen izketan disko, diskografikarekin, bagabigarekin zuzen ere, eta egia zan, ba, bueno, ez baian geunden, ez genekien oso ondo egin ala ez egin, kantua bagenituen, kantuan konfinamenduan e, zehar egin genituen batzuk, eta gero besteak eh, gero hoiek garatu eta beste batzuk egin udan zehar. Udan egon zen alako, bueno, eh, ateraldi txikitxo bat, ez? E, hori da. Bueno, apurtxo bat, bizitza askatasunez egin ahal izan genuen, askeago egin ahal izan genuen, eta horrek e, baimendu gintuen nolabait eh, ensaiatzeko, parada izateko, e, mugitzeko gehiago, ez zegoen kontzerturik, baina bueno, gu ensaiotan eta aritu ginen eta egin genuen dizkau. Baina gero berriro bueltatu zen, iraila eta berriro bueltatu zen e, bat e, mamu hori, ez? Berri hitzi bar gintuzten, e, provintzia batzuk itzi ziren, ezin genuen ensaiotara joan, e, baimenak e, eskatuz eh, gero joan izan ginen, entzoietara, Et oso zaila izan zen, oso zaila, eta gu egia zen, ba, bueno, eh, komentatu gen, e, diskografikak eretzekin zer egin, karo, Durango eretzen egon behar, e, etzegoen kontzerturik, azken gu egiten ditugu diskak defendatzeko kantu horiek zuzenean, ez badago entzulego, ikuslegorik zer egiten dugu. Hori da asuntua, ez? Diska bat ez dugu egiten hor gera, gera dadin. din egiten dugu defendatzeko duzen edo eta barrez. Orduan, karo, ez jakintasuna zen nagusi eta e, eta ez genekin zer egin. Gero, bueno, e, diskografikak izan zigun baietz, ba, bera, apostua egingo zutela, agian uste dute egin zuten e, proiektu bakarra izan zana, gurea, mugus operan diren e, bigarren diskaren e, aurkezpena eta eta plazaratze hori, e, dantza gaite Eta, bueno, ja ziginen ilusioz eh, apurtxo bat, eh, bueno, ba, diska grabatu, eh, atera, eta, bueno, eta konturatu ginen diskografi, disko, beste diskografikak eta beste musika taldeek ere, e, atera, osea, zirela mm. ateratzen, ez? O ateratzera. Eta, orduan, bueno, nik uste dute nahiko paroa izan dela baita ere usta urtengoa, naiz eta horrelako egoera egon, ez? Bai, bai, hori dudarik ez, eh? musika egintzen bintzate eh, lan ugari argitaratu dira zorionez, eh? Bai. denontzako, musika behar baitugu ere, gara izai hauenetan, eta zuek ba, dantzatzeko beharra aldarrikatu eta dantzatzeko gonbidapena egin duz, diguzue, eh, egiten diguzue mhm. lan honekin? Bai, e, bagenekien e, diskaz berdina izan barzuela, e, bagenekien... E, oso bestelakoa edo behintzate beste hildo batzuetatik e, jo gure musikak eta diskak. E, banda barnean ere egon ziren aldaketak eta horrek ere bideratu gaitu beste nodarabide baterantz. E, bateri jolea Enrikok utzi zuen taldea konfinamenduan baino lehen, e, gabonak baino lehen, justo 2008an sartu baino lehen, iaz, esan zigun agur, eta orduan eh, egin genuen kastin bat, eta Josu Erbiti leitzarra, eta, bueno, Nafarra Iruñan bizi dena, e, guan esaiatzen dugu, handauka gure, gure kuartel generala, eta, eta, bueno, han grabatzen dugu, han esaiatzen dugu, eta, bueno, izan zen egia zen, e, eh, aize freskoa taldearentzat, e, izan zen izugarrizko bulkada ere taldearentzat, zat, Eta bueno, e, eman zigun egia esan e, e, aize berria. Eta gero bajistak ere konfinamenduan zehar e, desagertu zen, esan zigun ere utziko zuela, bera izaro abeslariarekin ari da e, jotzen, bera bizaroko bajista da, eta utzi gintuen baitxare horrela, apurtxo bat, e, bueno, geratu ginen hor, e, bueno, <laughs> ez du eta larri ez. Eta Joseba San Sebastian sartu zan, Joseba San Sebastian aritua izan da zen taldean eta beste talde batzuetan, e, bera lesakarra da, eta lakuntza bizi da egun. Eta bueno, beraz, e, Nafar taldea, Nafarrez Jositako taldea osatzen ari gara. Bai. Naiz eta ni gazteiztarra izan. esan duzu aize berri bat, eh, ekarri duela horrek, eta mm. hori nabarituko dugu erritmoen aldetik eh, batik bat. Eh, bai. Diot, ska doinuak baldin badira ere oinarrian mm. beti, eh, taldearen marka bada, eh, errango dugu erritmo ugari biltzen dituzuela diskontan, ez? Bai, roketik e, salsera. Hori da, bai, bai, bai. Egia zan, hori, disko eklektikoa eta anitza. nere, nere izen burua berez dizkarena anitza zan, proposatu nien, anitza izatea, eta ez duten nahi izan e, beste taldekideek. Eta gero proposatu nuen, a ber, orduan dantza gaitezen, edo dain dantza ezagun hilarte, ze egiten zaizue, eta hori bai, bai ez esan zuten, er? gainera dantzarako gonbitea, garai hauetan, ezin dela dantzatu, ezin dela estutu, beste pertsonak, ezin dela esarkatu, ezin dela musukatu, orduan, debeku horren barnean, ba, gu, ba, hori, aldarrikapen gisa ere, esaten dugu, ez? Eta orduan bai, e, musikaren norabideak, ba bueno, nik e, ba, banituen ideia pilo bat eta saiatu nintzen ateratzen eh bueno, apurtxo bat e, ezberdinak zirenak haien artean, ez? Ez joateko hildo berdinetik eta abesti guztia joan zitezen ba, hildo horretatik, ba, nik e, banuen ja ideia hori ez alder saurretik, orduan nik konposatzeakoan, edo e, lokalera materakoan ja aldez aurretiko zea pentsamenduarekin ja hartu nituen putxe bizka e, bat eta zeitzura hartu behar zuten gero gerora eta bukatze aldera eta horrela izan zen, egia zen. E, bueno, oso dizkan eustez e, ezberdin egin dugu, eskatik ere aldentzea bazen gure ideia, nola baite, osatzeko gero repertorio bat, e, anitzagoa izateko edo musikaz ezberdinez eh, kolorez jazteko ere repertorioa, ba, lehenengo diskarekin ere bat egiten zuten, ez? Ba, lehenengo diskaren ustez oso gantzekoak dira kabesti askok, e, eh, amar, amarretatik agian lau edo bos dira oso eta hemen ez, bata ez da bestearen antzekoa edo berdina, ez? Mm. Orduan eh, hori da e, nahi genuena, ez da? Apurtxo bat, e, bueno, e, abesti guztiak izan, iza, e, izaera propioa izatea, eta nolabait ezberdinak izatea haien artean eta gure repertorioa zuzeneko repertorio hori osatzeko ba bait ere ekletikoa eta kolorez berdinetakoa izatea. Mhm. Letrai dagokionez, eh, maitasuna dela eh, bizitzeko grina, desobedentzia, gai ezberdinak jorratu dituze lan honetan, baina e, lehen diskan bezala baikortasunetik idatzitako kantuak dira. Bai, e, apurtxo bat amodioa eta gorrotua beti errepikatu izan da herri honetan, ez? Eta bandera moduan edo ikur, ikur eta eta nik uste dute eh, letren aldetik ere hori da, ez da? E, nik uste dute, bueno, amodioa zala e, bide bat erletretan eta horretara jo dugu, ez dakit eh, egoera pertsonalak izan daitezke ere bai tartean, baina, bueno, nik uste dut ere, bueno, ba, e, hitz egiten dela beste gauza batzuen inguruan, baina nik uste dut hori dela, ez, amodio eta gorrotoa dela e, zutabe, dira zutabe nagusiak, ez, mm. diskonetan, letretan. E, letra batek e, egin du, letra batek egin du barkatu Karmele Jaiok, idazleak, e, zurekin abestia, eta gero la furiak egiten du bere rapzatia, e, eh, amordu zizaladon, berak egiten du baitere letra zate hori, eta bueno, gainerakoan ba, nireak dira. Baitz hauekin geratzen gara, e, eta esango dugu, e, zuen berri izateko badela aukera, baduzu zue edo? Beitu, guk eh, eh, modus operan diska, e, da Instagram, eta gero mouse operandi e, Facebook, hmm. hori da gehien bat. Ez daukagu web, e, eh, web bale? Eta gero arropa, arropa daukagu salgai abituz, abituz, la web de abituz, deitzen da, la web de abituz, eta daude Estatu Espainoleko ba, hainbat talde bereiak ematen, eramaten digute ba hori kudeak eta osoa, ez? Eh, mm-hmm. Bidaltzeko kamisetak, e, sudaderak eta guzti hori eta diska ere hortxe dago, ez? Edo bestela bagabiga.eus baita ere hor eh, diska bueno, etxeratu izango duzue, nego duzue. Ba, osongi, bainaki, plazor bat izan da. Ba, eskerrik asko zuei, disfrutatu, eta, bueno, baita ere daukazue plataformetan diska entzune gozue, YouTubeen osorik dago, bale? Osongi. Venga. Mil esker. esker. you maiak, saioak gain egin digu, bueno, ba, albiste honekin utziko dugu gaurko saioa, 2008-biko utazkenean egingo da bertxolari txapelketan agusiren emezortzigarren edizioa, getxo nabiatuko da iraiaren hogeita lauan eta benduaren emesortzian amaituko da Iruñan. Beraz, finaleko oiko plaza aldatu eta Iruña izango du egoitza berri bezala. Bueno, ba, kulturarekin eta gaurko saioarekin bukatzeko. Saio osoan zehar bezala, lamiak taldearen kantu batekin, ba, gero arte esango dizuet, ba, ordubiak eta marretatik aurrera janpe garokaren batera kiroletik saioan bebidasoa eskualdeko kiroltaldeen itzorduak aztertuko baititugu. Beraz, ondo izan eta ba, ordubiak eta amarrak arte.